za Kiislamu. Hii llahi tabaraka wa taala ndiyo unwani ya hutuba yetu hii ya leo katika msikiti huu wenye kubarikiwa llahi jalla wa ala. Na Allah twamwomba atujalie sisi tuwemo miongoni mwa watu wenye kuyasikiza maneno na wakayafuata yaliyo mazuri Hakika yeye Allah ni mtawala juu ya hilo na ni muweza juu yake. Fa inna mimma yahtajuhu almuslimun alana akhlaquhum alfadila, hakika miongoni mwa mambo ambayo wanayahitajia Waislamu hivi sasa ni tabia zao zilizo bora. waislamu maa lasaf wengi kati yao wanaishi tu na majina yao na imani yao kwamba wao ni waislamu na tumuomba Allah jalla waala akubali uislamu wao ingawa wengi kati yetu twahitajia marekebisho makubwa katika uislamu wetu wengi ya waislamu hivi sasa wanaishi kwa majina tu na imani yao tu kwamba ni waislamu lakini zile tabia za Kiislamu zenyewe aghlab ya watu hawako nazo zimekuwa desturi au tabia zetu ni mambo ya kuigaiga tu kutokana na yale ambayo twayaona katika movie na mengineyo katika mitandao ya kijamii au watu wengine wasiokuwa sisi waislamu waliotuzunguka katika maisha yetu tumekuwa tukichukua desturi zao tabia zao miamala yao sisi waislamu tunazo tabia zetu zilizo nzuri mno ambazo mtume amezitaja kwamba kitu kizito mno katika mezani ya mja siku ya kiyama ni tabia njema hivyo hivyo ndivyo ambavyo Allahu Jalla waala amemsifia mwalimu wetu kiongozi wetu mtume wetu kwa kumwambia wa innaka la ala khuluqin adhim na kwa hakika wewe muhammadi uko juu ya tabia tukufu huyu ndio mwalimu wa umma huu Huyu ndio mwalimu wa Waislamu, na hawa Waislamu wenyewe wakaambiwa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, imekuwa kwenu nyinyi kwa mjumbe wa Allah mnacho kigezo kizuri mno, mnapo pahala pa kuiga pa kugeza. Lakini ni nani ambaye amejifunga katika kufuata kuiga tabia za زمتم محمد صلى الله عليه وآله wasallam hawapo ila wachache mno miongoni mwa walio wema walio wengi katika Uislamu fa inna mimma yahtajuhu almuslimun alana miongoni mwa mambo ambayo waislamu wanayahitaji hivi sasa wanahitajia akhlaquhum alfadila tabia zao zilizobora ambazo zimewatoka zimewaponyoka wa ahraju wa ahwaju nnasi ila husni lkhuluqi hum ahlu lilmi wa tulabuhum na watu wenye haja kubwa mno ya kuhitajia tabia njema watu wa mwanzo nambari wani ahlulilmi ni watu wenye elimu wa watulabuhum na wanafunzi wao wallahi hivi sasa ukisikiliza ba ba baadhi ya kauli za watu wanaonasibishwa na elimu au wanaojitapa kwamba wao wamesoma dini wasome wa dini ukizisikiliza kauli zao maneno yao yanayotamkwa na vinywa vyao matusi na mengineyo ukiangalia pia miamala yao namna wanavyoamiliana na wake zao wanavyoamiliana na majirani zao wanavyoamiliana na watu wengine mitaani utaona watu wa mwanzo kabisa wanaohitajia uzuri wa tabia kwanza ni ahlul ilmi wale watu wenye elimu ya dini ya Kiislamu watulabuhum kisha nambari mbili wanaohitajia uzuri wa tabia wanafunzi wao liannahum hum qudwa kwa sababu watu wa elimu ya dini na wanafunzi wao hao ndio kigezo annasu yandhuruna ilaihim nadhara alqudwa watu wanawaangalia wanawazuoni wao walimu wao wa madrasa viongozi wao wa misikiti wanaojishughulisha na mambo ya dini wanayatizama kwa mtazamo kwamba hawa ndio vigezo. Hivyo basi, fa in ahsanu, wakitengemaa, wakifanya vizuri, mashekhe, walimu wa vyuo, walimu wa madaris mbalimbali wanaosomesha mambo ya dini, in ahsanu, wakifanya wao vizuri tabia zao zikawa nzuri, maneno yao yakawa mazuri, wakaonesha hasa kwamba wao ni kigezo katika mujitamaa. In ahsanu, wakifanya wao vizuri, ahsana nnasu, na watu wengine watafanya vizuri. Wa in asau, wakifanya vibaya, mashekhe, walimu wa madaris, wanaosomesha mambo ya dini, talabatul ilmi, wakifanya wao vibaya asaa annasu na watu wengine watafanya vibaya itakuwa mashekhe wenyewe wanafanya hivi walimu wenyewe wa madaris wanafanya hivi kwa hiyo wakifanya wao vizuri na watu wengine watafanya vizuri wakifanya wao vibaya na watu wengine pia watafanya vibaya na watawadharau mashekhe zao ma talabatu ilmi walimu wa madaris zikiwa tabia zao ni mbaya ikiwa katika mjitamaa wanasifika walimu wa vyuoni ndio wabakao watoto wadogo kitu gani tena kitapokelewa kutoka kwao ikiwa mashehe wanasifika kwa kulawiti na sifa nyingine mbaya mbovu mbovu kitu gani tena kitakachopokelewa katika mjitamaa kutoka kwa mashekhe zao fa ahwaju nnasi ila husni lkhuluqi wanaohitajia zaidi katika watu tabia njema kwanza kabisa ahlul ilmi watu wenye elimu ya dini wa tulabu na wale wanafunzi wanaoifata elimu ya dini wanaosoma sisi tunaosimama mbele ya waislamu kuzungumza na waislamu kwa maneno ya dini sisi ndio nambari wani tunatakikana tusifike kwa tabia njema sisi ndio tunahitajia zaidi tabia njema ili wengine waweze kusoma kupitia sisi tunachokizungumza jamii inatuangalia huyu shekhe huyu mwalimu huyu imamu tunachokifanya watu wanaangalia huyu shekhe huyu mwalimu wa madrasa huyu imamu huyu anashughulika na msikiti kwa hiyo ni lazima sisi tuwe ni kigezo ili jamii yetu iweze kusoma. Waislamu sasa wanahitajia mno tabia njema, kwa sababu zimewaponyoka, hasa katika wakati huu ambao Waislamu wamezungukwa katika maisha yao na watu wengine wasiokuwa Waislamu waliokuja kuhamia kwenye miji yao, mitaani mwao, makazini mwao. Wao ndio wafanyakazi wa ndani ya nyumba zao. Waislamu hawa wanapaswa watoe darasa la maneno watoe darasa la matendo watoe darasa la miamala mema ili iwe kama ilivyokuwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ikiwa huwezi kutoa taaluma kwa maneno huna elimu ya dini basi rudi darasani kasome akhlaki zako za Kiislamu inakuwaje wewe unajitapa kwamba ni Muislamu lakini hujawahi kukaa darasani hata kidogo ukasoma akhlaqul islamia tabia za kiislamu itakuwa wewe waishi kwa tabia gani waweza kumsomesha nani tabia zako kwa jina ni muislamu lakini akhlaqi zako si za kiislamu hujasoma hata kidogo akhlaqi za kiislamu waishi kwa akhlaqi zipi na wewe ni muislamu muislamu popote pale alipo akiwa atajipamba kwa tabia za Kiislamu ni lazima awache athari kwa wale watu anaoishi nao ni lazima aoneshe kwamba Uislamu ndio dini bora na tabia za Kiislamu ndicho kitu kilicho bora kila kilicho kibaya kimekatazwa katika dini ya Kiislamu na kila ambacho kibaya hutakiwi kumfanyia mwenzio kama wewe hupendi binti yako aziniwe basi pia usimzini binti wa mwenzio nani anayependa kuziniwa binti yake hakuna hata mmoja kama ambavyo wewe hupendi kudanganywa usimdanganye mwenzio kama ambavyo hupendi kutapeliwa usimtapeli mwenzio uislamu umekusanya kila namna ya tabia nzuri na lau kama tutajipamba nazo basi lazima mujitamaa wa Kiislamu utabadilika na asiyekuwa mwislamu akiishi na Waislamu ni lazima atachukua athari za Kiislamu na lazima atasoma na kuona kwamba hii kweli ni dini. Lakini kwa namna hii tunayokwenda, Waislamu wa maneno sio wa tabia, ni ngumu kutoa taaluma kuwasomesha hao tunaoishi nao wasiokuwa Waislamu, bali ni ngumu kutoa hata mafunzo ya Kiislamu kwa watoto wetu majumbani tuliowazaa wenyewe ndugu zangu waislamu akhraja al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima wametoa hadithi Imam Bukhari na Imam Muslim kwenye sahihi zao hadithi hiyo yatufahamisha sisi namna ya uzuri wa tabia alizokuwa nazo mtume na namna ya athar ya tabia njema ikiwa inapatikana kwa Waislamu Vipi tabia njema inaweza kuacha athari hata kwa asiyekuwa Muislamu? Muislamu umebeba majukumu mazito kwa kuwa kwako ni Muislamu. Kwa hiyo kuishi kwako kinyume na tabia zako wawafungia milango watu wengine kuto kuujua Uislamu na kuukubali. Imam Bukhari na Imam Muslim wametoa hadithi katika sahihi yao min hadithi zao min hadithi Abi Hurairah حديث إنه كان صحابة أبو هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم yakwamba mtume baatha khailan qibala najid siku moja mtume alipeleka kikosi cha askari wake amewapeleka upande wa najid fajaat birajulin min bani hanifa kikosi hichi cha askari wa mtume walirudi walikuja na mtu mmoja wamemkamata miongoni mwa watu wa kabila la Bani Hanifa yuqalu lahu Thumama ibn Uthari huyu mtu anaitwa Thumama ibn Uthari farabatuhu bisariyatin min sawari almasjid wakamfunga huyu mtu katika nguzo miongoni mwa nguzo za msikiti wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kisha baada ya hapo wakapeleka salamu kwa mtume kwamba leo tumemtia mikononi Thumama ibn Uthari na tumemfunga katika nguzo ya msikiti mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipopata habari hizo akatoka fakharaja ilaihi akamwendea Thumama alipofika mtume akamuuliza madha indaka ya Thumama Thumama una nini leo cha kusema tumekutia mikononi umetufanyia maudhi mengi umewaudhi watu sana umeua watu wengi umefanya kadha kadha sasa leo umeingia kwenye himaya yetu madha indaka ya thumama una nini leo ewe thumama qala thumama akamjibu mtume akamwambia indi khairun ya muhammad mimi nina khairi tupu ewe muhammad in taktul taktul dha dam ikiwa utaua ndo mmenikamata in taktul ukiamua kuniua taktul dha dam basi umemuua mtu mwenye damu ahli lilmi wanasema maana yake umemuua mtu mwenye damu tafsiri moja ni kwamba ukiua umemuua mtu aliyomwaga damu za watu wengi kwa hiyo ana deserve na yeye kuuawa au tafsiri nyingine ahlul ilmu wanasema in taktul taktul da, taktul da dam kwamba mtume tumama anamwambia mtume ukiniua umemuua mtu mwenye damu yenye sharaf mtu mwenye watu kiongozi wa kabila kiongozi wa juu ukiniua mimi basi jua ya kwamba watu wangu hawatakubali patafumka vita vingi sana wa in tun'im tun'im ala shakli lakini pia ukinifanyia wema ukineemesha umeneemesha juu ya mtu mwenye kujua kulipa shukurani wa in atlaqta sarahi ukiniwacha huru la ansa jamilaka wa ama abadan ma hayaitu sitosahau wema wako ulionifanyia abadan kwa muda wote ambao mimi nitakuwa hai wa in kunta turidu lmala na kama wataka pesa wataka mali fasallimhu sema kiasi gani wataka utapewa chochote utakacho kwa hiyo khiari ni yako faturika hatta kana alghad akawachwa thumama mpaka siku ya pili mtume akawaambia masahaba muacheje lakini mwacheni katika mazingira yetu asende zake abakie humu humu mpaka ilipokuwa siku ya pili mtume akamrudia tena akamwambia madha indaka ya sumama leo una kipi cha kusema sumama qala indi ma qultu laka sumama akamwambia mtume nina yale yale niliyokuambia jana sigawezi draw maneno yangu ukiniua umemuua mtu mwenye damu ukininemesha umemnaamesha mtu mwenye kujua kulipa shukurani na kama wataka pesa sema utaachi utapewa utachotaka mtume akawaamuru masahaba zake na leo muacheni abakie humu mpaka kesho siku ya tatu mtume akamrejea tena akamuuliza vile vile leo una yapi ya kusema mama qala ma qultu lak akamwambia nina yale yale in taqtul taqtul dadam وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فصل فصل منه كما وتكبس سيبا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتم أكوامور ما صحب ذاك وفينيني إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال صلى الله عليه واله وسلم اطلقوا ثماما نتوم صلى الله عليه وسلم اكوامر مصحبه زك مواتشني مواتشني ثماما اليوم بني وهور كامل أن زك يكفري ahlulilmi wanasema nini point nini madhumuni ya mtume kumbakisha huyu kwenye compound ya msikiti siku tatu siku ya mwanzo una nini anambia mimi nina hichi na hichi na hichi mwacheni mpaka kesho kesho yake mtume akasema mwacheni mpaka kesho siku ya tatu akamwambia leo mwacheni huru ende zake nini madhumuni ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ahlul wanasema mtume kakusudia ametaka arada nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam an yara mtume kataka aone thumama muamalata nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wasallam maa ashabi ili thumama aone muamala wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam namna anavyoamiliana na masahaba wake ili Uthmana aone muamala wa masahaba wanavyoamiliana na mtume wao ili asome Thumama bin Uthan muamala wa masahaba wenyewe kwa wenyewe namna wanavyoamiliana ili Thumama asikie adhana ili Thumama asikie Qurani ndani ya maisha ya Waislamu akiwa anayesoma hayo kwa macho yake siku tatu mtume ameona ni kitambo kinachotosha kabisa kwa Thumama bin Uthani kwamba amesoma mengi mno katika maisha ya Waislamu siku tatu tu aliyochanganyika nao mtume akamwambia atliku Thumama leo mwacheni huru kesho Qur'an leo mwacheni huru keshaona miamala yetu mwacheni huru keshaona adhana keshaona namna tunavyoishi akaachiwa huru Thumama bin Uthani akatoka nje ya msikiti fadhahaba ila najlin qaribin min almasjid akaenda katika kijimto cha maji karibu na msikiti faghtasala akakoga thumma dakhala almasjida kisha akarudi akaingia msikitini faqala ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nakiri nashuhudia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa allah na nashuhudia kwamba muhammadi kweli ni mjumbe wa Allah. Kwa nini? Siku tatu alisoma katika maisha ya Waislamu, ameona akhlaqi zao, ameona miamala yao, ameona tabia zao, amesikia Qur'ani yao, ameelewa kilichoma kwenye Qur'ani yao. Kumbe alikuwa akipokea propaganda tu, hajaiona reality ya tabia za Kiislamu, hajasikia Qur'ani. Leo sisi Waislamu twamwathiri nani ikiwa sisi wenyewe hiyo Qur'ani hata ikisomwa huelewi panasoma kitu gani wewe wafata mahadhi tu msomaji fulani mashaallah wafata mahadhi yake lakini risala iliyobebwa na Qur'ani Uislamu ukisoma mwenyewe huelewi umepewa risala gani au kuna nini sunna za mtume wasikia tu hadithi lakini ukisoma hujui ile risala iliyokuwemo katika sunna haikufiki wewe una obstruction una kizuizi baina yako na Qur'an una kizuizi baina yako na sunna za mtume hujajiweka katika nafasi ambayo Qur'ani ikisoma waweza kuifahamu hujakaa bado hujakubali bado hujajiweka kwenye platform ambayo sunna za mtume zikisoma wazielewa bado wewe umejiweka katika platform ya ujinga katika dini pengine ni mwelewa sana katika mambo ya kidunia pengine una digirii pengine una masters au pengine wewe ni dokta katika mambo ya kidunia lakini bado kwenye Qur'ani hujaelewa chochote na hakuna tabia zako zilizotajwa kwa uzuri kuliko kwenye Qur'ani kuliko katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini bado muislamu umejiwekea kizuizi kati yako na Qur'ani una kizuizi kati yako na sunna za mtume utawezaje ku practice zile tabia zako ambazo ziweze kuwa, ziweze kuacha athari kwa jirani yako kwa mfanyakazi wako wa ndani kwa mfanyakazi wako wa dukani kwako ambaye si Muislamu kwa wale wageni ambao wawapokea ukawazungusha pengine wewe ni tu wa gaida wapokea wageni wasiokuwa waislamu kazi yako ni kuwapakia kwenye magari ukawapigia mziki ukawazungusha ukawaonesha hapa ndio Stone Town hapa ndio wapi pahala ambapo walikuwa wao wasome akhlaki za Kiislamu zilizo nzuri hata wakiondoka iwe kama huyu Thumama baada ya kusilimu anamwambia mtume alayhi salatu wassalam ما كان على وجه ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك anamwambia mtume hapakuwa katika uso huu wa ardhi kwenye ardhi hii uso wa mtu ambao nilikuwa wachukiza mno kwangu mimi min wajhi kuliko uso wako wewe Muhammad nilikuwa sikupendi hata kukuona fa asbaha wajhuka alana uso wako umekuwa hivi sasa ahabban wujuhi ilayya ni katika nyuso zinazopendeza mno kwangu mimi sasa ndakupenda mno kwa mafunzo ya siku tatu tu aliyoyasoma katika maisha ya Waislamu anamwambia ma kana ala wajhi al-ardi abghada ilayya min dini hapakuwa katika uso wa ardhi hii na dini ambayo inachukiza mno kwangu nilikuwa siupendi mno uislamu asbaha dinuka lana ahabba dini kulli, sasa hivi dini yako Muhammad imekuwa ni katika dini inayopendeza mno kwangu mimi haya anazungumza baada ya siku tatu kuishi na waislamu wewe Muislamu acha athari gani au ni jina katika Uislamu anamwambia maneno hayo mtume baada ya kuishi siku tatu yaani hata asingelisilimu mathalan angaliondoka na maneno mazuri ya kuizungumza dini ya Kiislamu akisikia watu wanaitusi na kuituka la la la la hapana hawako hivyo hawa watu haiko hivyo dini yao ukitaka kujifunza maisha yao utaishi nao lakini leo muislamu anakuja kwako asiyekuwa Muislamu anashindwa kujifunza hata kitu kimoja anakukuta wewe uko kama alivyo yeye ushasoma zamani tabia zao katika mitandao ya kijamii unatukana kama yeye unavaa kama yeye unafanya mambo yote bangi kama yeye ulevi kama yeye anasoma nini wewe umebeba neema ya Uislamu Allah amekutunuku neema ya Uislamu sasa unadhani Uislamu ni jina tu baki nalo bado? La, una majukumu, unatakiwa uielimishe nafsi yako ili iweze kutoa faida baadaye kwa wengine. Usibaki ndani ya daira ya Kiislamu halafu ikawa na Uislamu wenyewe ukashindwa kutoa faida hata kwa watu wengine hadithi hii ya mtume ina mafunzo makubwa sana na hali ya umma wetu ni mbaya mno na hasa tukiwa sasa tunavamiwa na wageni wasiokuwa waislamu wanaishi katika majumba yetu wanakuja na wanao watoto wao wana itikadi zao watoto wetu wanasikia ambayo hawakuwa wakiyasikia wanasikia viapo visivyokuwa vya Kiislamu wanapata akida zisizokuwa za Kiislamu wanakuwa nazo na wewe ni baba umebeba masuhulia una neema ya